Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Hainbat, eh, taldetan aritu ondoren eta kalakan taldearekin baztera ezberdinetan izan ondoren bakarkako ibidea hartu du. Tiegi Bizkajik Manez izen artistikoarekin, eta kobreak eh, taldearekin eh, bere kantuak diskara ekarri ditu eta diska mendi gutxira, eh, plazaratuko dela azpimarratuko dugu hemendi eh, gutxira martxoaren 28ko, ba kaldean izanen baita. Jerri Bizkarri kaixo atxaldean. Atzaldean. Zer modu Bai, unsaniz, zure ba. Ba ba. Hemen, zure diska deskobritzeko gogoa handiekin eta erranen dugu ba, bakarkako ibilbidearen lehen diska izanik ba, berezia ere izan dela, eh, zuretzako. Bai, benetan merezia bai, egia da. Niretako ara lehen aldia da, beti taldeetan aizan aniz, eta guai, eh, ara, bakarrik e, gauza batola mai gainean edo entzulen belagitan jartzea, bo, pixkat, eh, ara, berria da. Erronka handi bat zuretzako eta presio asko? erronka da, mainan presioa mm, ez zain beste ez dakit. Ez, ez hautzen dudan gauza bada, egin dut azkenean. Azken urteetan egin ditut eh, lan batzu eta karakanekin anitz ikasi dut ere bai. Ze auto, autoeko izpenak egin ditugu orain arte, hori ere autoeko izpen bat da. Ba, hor bakarri bakarri naizela <laughs> hori egiten. Baina untsa da, er nahi dut uh, badakit gutxi gora bera pausoak zeintzuk diren eta orden, ba, emeki emeki harin iz. Zinez uh, ofiziale bat bezala <laughs> hor benetan bakarrik bakarrik. Baina untsa da, uh, gustatzen zait lan hori artistikoki hartu du denbora, ba, badira gauza biziki zaharrak, eh, fen zaharrak, eh, nahi dut bai, e, direnak e, zentzu batean, eta berritu dituztenak pixka bat, eta bo, izan da olako lan, lan sakon bat, emeki emeki eraikitzeko artistik, artistikoki gauza, eta gero ba, hori autoekoizpenaren auto lana, hori dut dena, untsa, horrein arte. Mm -hmm. Aizezko tresnez, inguratu zara? Bai, e, pixkatu hori zen ere intentzioa, e, nenituen kantariak lehenik, eta gero kantari horiek ba, kobreak edo metalezko musikatresnak diotzea. Eta beraz, ba, autatu ditut eh, horren arabera. Hasi mm -hmm. e, nizola, bizi bainiz ba, egualdean begiratzen, eta egualdean ba, azkenian metalezko musikatrezen joiliak badira anitz, baina eh, agian kantariek direnak eh, zein beste, Eta hor duen, pixkat zaila izan da alde horretaik. Eta, mm, baina, ara, atseman ditut, e, ba, iruñak aldean, eh, mintxo, garaikoitxea, bo, bera ezaguna da, e, egin zuen e, Jose tiratatu tiratatun bat e, diska hortan parte hartu zuen berak, eta, bo, han iruñak oso ezaguna da, txistulari bezala, eta besteak beste. Eta gero anate, anateli etxea, be, beratara, bera ere iruñak aldean bizi da, eta... Mm, berak ez, bera ezautu nuen gantari bezala, eta gero konturatu, ba, bera, jo nintzen lehenik, eta gero konturatu nintzen jotzen zuela ere eskusoinua, eta hori agian polita izaten altzela, eta gero hasi ginenean beste aizezko instrumento guziekin, ba zuzkoa zen, zinez, eta mm. hori nara, hori ere berarekin eta gero ipagaldeko beste hiru dauzkat, soitako Laura Etxegoien, e, kantaria bizten eta sakso joilea, e, azpandar bat e, eh, Bixente Etxegarai, eta e, bainoak aldeko Vianet de Plant, bera bombardinoa jotzen du. Ondira, bi bombardino, trompeta bat, foi bat eta eskusunio bat. Mm -hmm. Talde lana izan da? Egan honuket, e, ez dakit nola Piska berezia da, ze kalakanen esperientziatik eh, aterata, ba, egan dut, bon, apostu bat inen dut, entxatuko niz dena egiten nik. Ordion, piskat eh, erronka handia da, ze nik kantaria niz, ordion eh, niz bat ere kobre joilea. Baina, bada gauza bat egiten aldena, kobre, kobre nola parteak eh, tratatzen aldituzu kantua bezala, ez? Ordion, pixka bat hola lan egin dut. Mhm. eta, eta gero, gero gauzatu da musikariekin eta hor, bai, dena hor, bakoitzak baditu bere aportazioak eta ni irekianiz ba, bakoitzak ekartzen alduen ideiari edo eta hori ba, pasarte batean to soizu hori asmatu nuen eta bai benean hori aberasten alda, bai, aberasten da eta ba hola, pixka bat elkar, elkar eh, mintzatuz, ba, ba, osatu da pixkat gehiago, obetu da eta mhm. hola mm -hmm. segitzen dut, egan nik dut azken hitza beti, baina azkenean ba, bakotxen ideiak edo bakotxen aportazioak saiatzen naiz integratzen. Mm -hmm. Ba, mairu historioz, osaturiko diska bat, eh, dakarki guzu zure lan berri honetan eh, deskubrituko ditugunak orain, eta eh, kantu bakoitzeko setasunetan sartu aintzin ezakit, zerekin abiatuko zenuke gaurkoan? ba, zapetagilea, zapetagilea. Le, ba, helenengoa. Bai, badoken jarri bai, duten eh, bai, hori da. penkantu, ez da? Bentzu. Mumbaiko, karriketa nabila, begiak barneko bake bila, korputza, oso kiunatua, ene pentsamenduen, sutan barneratua. Karrikan, ezker eta eskuin, hainbat eskulangile, Hain eta haindu duin eta bat Artista ulangilea Arras balditu nauen zapeta egilea Zapeta egilea Zapeta egilea Zapeta honekin izibiltzen Egungoak erosi nitu emiarritzen Haranon hauen berdin berdinak Dituzta joraiene aintzinian eginak Loriaz, gelditu niz begira Henez zapeta gizon, hunek eginako Te dira zugana, egin dute bidea Mumbaiko espaloiko, zapeta egilea Zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea. milagako Eta zure zapetak ez dira enetako Naiago errikidek eginak Azkoitiko abarketak mauleko espartinak Emanik zangoari zangoa orain badak nunden ni hauren sokorat Banoa bako txak Xerka izan izanuntza mumbaiko zapeta egilea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

Xavier Euskitzek idatzitako kantua daunakoa? honakoa. Bai. Bai. indako hitzak, ba bertsulari guztiekin edo idazle guztiekin e, berdina egin dut ernai baita Joani ganat, eta eramandiet gidoi bat, testu inguru bat, ba pertsonaia norden zer egiten duen, bo, ara. Hori guzian eta ara, bere kasuan, pixka, kantu hori Piskat autobiografikoa da, ze joan eh, urte batean eh, bakarriko iraite batez eh, indiara, eta amun baien egon iz, eta tara, gero badira, bada, badire kantua parte ezain zain autobiografikoak, baina bo, bakarri nahi nuen egan ara, e, eta joan e, numaitetik, e, bidaiatu edo bilatzen duzu beste zerbait ez, beste nun ba azkenean nun baitetik eh, etortzen zira. Eta eta nik ara egin bidai, ba, mm, ba hori <laughs> pixkat e, eh, zartako bat bezala bildu nuen hori, e, pixkat egan ez e, ados, badut intenzioa bestearekin egoteko, beste norbait zautzeko, baina nun baitetik nator. Eta, eta goan iz, eta ara, hemen goan iz, eta e, nahizetan ere bizitzan adibidez hautatu dudan e, nere bidea egitea, e, etxe, etxearen, e, etxaldearen txegida ezartzea, adibidez, nere kasuan, ba, e, joan iz, baina e, nunbaitetik niz. Nahi ala ez, e, sortuan iz, zen eta anauztagan iz, e, naiz eta gaur donostin bizi, ba, ala ere hori guzia nire baitan da. Eta e, hori hon, e, zen, e, kantatu nahi nuena kantu jotan bai. Mm Kantu hontan eta diska oro espiritu horrekin egina izan da? Kronika ezberdinak eh, dizkigu zuela erazten? Bai, hori da. Bai, kronika ezberdinak, gero sumeak dira, eh, hor bazen zapetagilea horretan bada mezu bat, pasarazi nahi dudana, baina eh, gero historioak dira, eh, gertatu, gertatu zitzaidanak edo entzun dituztanak edo kontatu dizkidatenak, eta gero bada erdi, erdi egia, erdi faltsua den historio bat. Eta hori gustatzen zitzaidan ere, azkenean, mundu bat sortzea eta zuzenezkoetan adibidez nahi dut hori landu eh, musikariekin ba, bakotsak bere persona eukiz ezan eta pixka bat ba hori. E, Haman komunean daukagun hori da azkenean etxetik joan girela eta, eta bakotsak bere bidea egiten duela eta hori nahiko hausarta edo ez dakit hausarta den, eh, bere nekeziak sortzen ditu, hori argita garbi, e, pixka bat aparte uzten ditu ere pertsonaiak, baina ara, be, be, aske da ere pertsonaia, be, be, aske da, eta nire pertsonaia manezena, ba, hola da. Mhm idazle ezberdinak eh, izan dituzula bide lagun abentura hontan eh, aipatu e, diguzu Xavier Euskitze bertsolaria eh, aipatu dugu baina bestakera bestak aipatuko ditugu ezta Ametsar Zaio sortan baita e, Usue Alberdiren e, lumaz ere baliatu baitzara eta Aurelia Arkotxa bezalako idazle baten e, idatzitako kantu bat ere aurkitu izango gusta. Bai hori da, Itxaro Bordak ere parte hartu du, Jon Maia ere, ere bai, Ba, aldiro hori da, e, egan, egan dizudana, ba, nahi nuen ba, kantu bakoitzari bere mundua e, eman, e, bai estetikoki ere bai, eh? ez bakarrik estetikoki ere lan, lan bat eraman argazkiak topatzeko eta ordeon, e, ba, ez dakit, ideia emaiteko ba, batzutan argazki bat banuen atxemanik, Gabriel Duplantiren argazki bat adibidez, Joana kantuaren zat, ba ara, neska bat eh, azaltzen da hor eh, bizkarrez eh, mendian da iatzen artean eta eta iduitzen zitzaidan bazela hor zerbait polita kontatzeko eta orden joaniz uh, usual berdinen gana errandiotara begira hau da abia puntua argazki hau eta nik hori hori nahi dut kontatu joana ba Azkenean, neska hori joana da, etxetik, e, paisen da, ikasketak egiten, eta etortzen denean berriz etxera, ba, mendian da, hor, eta ez daki e, zer egin. Hemen egotu, hemen bere bizitza egin, eta e, bestek edo bere eta bere ingurukoek emandako hildoa segitu, edo e, ahisku gehiagorekin ba, bere bizitza egin, eta mm, askeago, bai, baina ahiskuekin, e, eta hor da, dudatzen du, Eta pixka bat ba hori da, e, usuek gero egin dit, e, gauzatu du hori, ba, e, nik ezin ez dut hori egin, eh, idazten ditut hitz batzu baina, ba, usuek daukan doaia da, ara, iz, izugarria, kantu mm. hortan, edo mm. egun alargunen dantza, edo goxo goxo hilfen. kantu bakoitzetan, Bakoitzak eukandu bere aportazioa, itxalbordak indizkit kantu batzu ere, boa, izugarriak niretako, ara, hemen bada eskualegian zinez jende batzu bautena gaitasun hori eta e, niretako er, asko zerresago izan da hola, hola lan egitea. Argei zen nuen, eh, kantu hau nori eman? Ah, hori ez, e, eh, usu kasuan bai, e, zera horreka teixaren erritmo mm, ikuskizunean ba, kantatzen dituen bere fen, kantatzen ginituen bere mm, zeak, bere hitzak mm. eta haidutzen zizaitan ez dakit oso fina eta eh, duitzen ez da, bon, behar dut berarekin hitz egin. Ez duen ezautzen, eh? eh? joan iz zola eta eta ba, ireki idit, atea, erreski, berarekin erreski pasatu, denekin, eh? berarekin eta beste guziekin. Eta ara, gero, bo, ara, emeki, emeki osatu dut, eh, eta, eta bakoitzarekin paulita izan da, ze ez dakit, irekiak dira, jende horiek, ara, <laughs> ez dakit nola denak, eh? zinez, Ondola guti, ba, e, arkaizkan horrekin e, lan egin dut, eta ere, ba, ara, gozamena. Ba, e, gozamena da, ze badut idei bat, eta nahiko argi dut, e, gero gauzatzen da, eta batzutan erten duzu, bon, ez dugu gauzitu, ez? E, ibili gera, kantu baten inguruan, eta ez dugu gauzitu. E, entxatu gira, entxatu da, eta, ba, ez, etzen hori. Eta hor dion, ba, errandioz, ba, soizu, arkaiz, lasai, e, agian beste bat hartuko dugu, eta bera ere, lasai tiri, eh, esan lasai, eta bon, ara, eta beste bat indugu, eta besteak hausitu dugu, ara, mm. ordeon, ez dakit, eh, hori nik eskertzen dut, ze azkenean, Ego kontuak izaten aldira, bakizu ez da beti, ez zuk botatzen duzu zerbait, eta gai izatea errateko, bo, ez, hori ez, dizu balio, ba, lasai, beste bat inen dugu, jo, bani, mm. da. Mm Ba, Joana kantua aipatu eguzula, entzugu? Bai. Pago usainez mundura sortua zinen Joana, Joana, amalurraren alaba Oinak lurrean eroak bailiran nekez Joana, Joana iratze hostoz hegalak eintzen ituen. Joana, Joana, hego haizeak iparra du beti amets. Joanak, biseru ertz, Orain ametsak dituzu baina lurrik ez Joana zirenez Orain libro zira bainan maizoroi minez Joana, Joana Ta arrez, beharrez, saiak irribarrez zertan ari zira Joan anigarrez, joan amaitia Konsola zitea, ez erreza Hegan egitea Joan arengan dira izan zuen duzue, manez eta kobreak eh, diskan aurkitu izango duzuena, gogoraraziko dugu, txegi, gutxira, eh, kaleratuko dela, hori indik eh, ez dela merkatuan eh, auto ekoizpena delarik, eh, martxoren hogeita sortzitik aurrera hori da? Bai, hori da. Izango eskutartean. Mhm. Bai, eh, hor... E, Martxoaren eta sortzian ari gira Basque Fest delakoan Bilbon, eta han ba, halma bat eh, ateako dugu, eta zuzenean salduko dugu. Eta gero, eh, webgune bat ariniz preparatzen hor eh, kalapita.com webgunea, laster irekiko dena egun hauetan, ez da, ba, egun hauetan, ez dakit susen noiz, baina diska bera bertan emanen dut salgai apilaren er, erditsutik. Ba, mm. Badugu Facebook horri alde bat, manez eta eta hor, hor azalpenak emanen ditugu. Bai. Baina laster batetara bai eh, kalapita.comen ere emanen eranen dut noiz izango den xuxen. Ara. Mm. Erran bi bide horiek eh, horrek erran nahi du diska ez ditugula diskarik izango? Izango da, baina ez berehala. Eh, ara, izango da, eh? bai, bai, bai, izango da. Baina ez bereala, Ze nahi dut, erran nahi dut, karakanekin iskasi dudana da... E, Eh, zinez hola zuzenean eh, saltzeak baduela bere zentzua eta eh, ara, niri gustatzen zait biziki manera hori kontaktatzen duzu jendearekin mintzatzen zira gene, biziki importantea da hori denda baten ezin da eta nik lehentasuna ematen diot e, zuzenezkoari, ordeon zuzenezkoetan salduko dugu, eta gero internetetik saltzea ere nahiko modu egisa da, mm. gero bidaltzen da etxe, etxetarat, eh, eh, heltzen da postaren bidez, egisa da. Ara, gero dendetan, bai, noski e, zabalduko da, mainan ez bere ala bere ala, nahi baita segurazki, eh, ez dakite kainan edo, fain, ez, dut, ez dut planifikatu, baina lehenago nahi ditut kontzertu horietan eman. Ze mm. kontzertu badaude, ordeon, badaude aukerak zinez, e, e, zera diska hori lortzeko eta tara. Bilbao Fest aipatu duzu? Eta ondoren izango dituzun aurkezpen kontzertuak? Bai. Bira bat dagoeneko prestuzu? Hori da, bira txiki bat bada, e, Bilbon da. Um, zaude, <laughs> gogoa bai, bai. marxoren horieta sortzian Bilbon, baske fest gaueko sortzitan, askuna zentroan, gero, eh, bostean hariko gira iruñan eh, Nafarroko Unibertsitateko museoan, gaueko, ba horre, uste dut, sortzi, sortziak aldera, Uh, apilaren zazpian endaiako abadia jauregian, hor modu akustikoan, pixkat berezia izango da, txikia da, egiten da hemen ziklo bat kaperan akapela izenekoa, eta hor hariko gira. Eta gero maiatzian hariko gira lehioan, lehioan egiten da umore azoka izeneko festival bat, da eh, kalean egiten den eh, jaialdi bat, ez dakit nola espikatu, ze... Mm badira proposamen zinez ezberdinak, bada antzerkia, bada dantza, bada musika, bada, badira gauza ezberdinak. Eta jaz e, egin ginitin e, kontzertu batzu hola ibiltariak, Oztan, eh, arizkunen, erritipietan, ondarrun, eta mm, beraz, e, proposamen berdinarekin hariko gira lehioan. Mm. tenore finko batean, jendeak heldu dira, eta eramaiten ditugu, e, ibibide batean, ibilbide beti ezberdina, eh? baina ibilbide batean, bada tokiko norbait ari dena kontatzen, tokiko historioak, historioak atxerekin edo atxegabe, eh? gana historia handia edo historio txipia, mhm. eta nik eh, hori ustartzen dut edo eh, josten dut eh, ba, kantu hori, fenik dituztan kantuekin, mhm. eta ora, eta, eta abiatzen gira, ola akustikoki, eta biziki poita da, orain arte egin duguna, dugularik biziki ederra da, intimoa da, urbildasumana bada, kontatzeko historioak ere biziki modua proposa da, eta hori nara, ba, hola hariko gira. Formatu ezberdinetako kontzertuak... E... Bai, bi dira. Eh, proposatzen ditu. Bai, gira, gero gelditu, eh, gelditu izan ere salpenetan. E, bada bat dala antzokikoa. Bai. Eta hori izango da beraz, bai Bilbon, bai Iruñan adibidez. Bai e, ekainan erariko gira musikaren bestan bai honan. Eta gero bada modu hori, dala akustikoa, e, ibiltaria, Eh, eta hori eginen dugu lehioan, eginen dugu e, moazaken, ere, han frantzian bada ajean eta Toulouse arte, artean festival biziki polita, polita haotxaren inguru, inguruan, hor bi egunez hariko gira, eta eta hasten dut bat, ez hori da. Hori da, eh, uda arte horiek dira aurkezpen eh, kontzertuak. Ba, diskara itzuliko gara beste kantu bat eh, entzungo dugu, ez da getzure nuke, bazen nuke orain diskauntan badira e, nola dut badira kantuak eginik e, kobrekin eta badira ahotsutsezko kantuak bai, bai? Mm. hor dion e, ba emazu amabigarrena ditzen dena zain nago zainetan dago e, kantu hori da akapela guztiz eta atara eskutik dit mailia hartu Hesola lurrean berak sartu ardura nahi izan du Bizitza nere ordez gidatu tra la la zainetan dago Beste go bat balego zatituago Nindaik ebetiko Zordio bat bozkario Horren bertze sufrikario Halere barkatu dio Zauritik odola baizik ez dario tra la la la Zainago zainetan dago Beste bat balego Zatituago Nindaike betiko Zainago zainetan dago Bestego bat balego Zatituago Nindaike betiko Tra-la-la-la la Dalla Zuk idatzitako kantua da honakoa. Bai. Eta ikusi bi data badirela. Bi, bi, ba, bai, jartzen dut, jegi bizkagi, hortzaize... Ah, bai. <laughs> Eta gero, endaia... bai, ez dakit, e, gara ibatian ni nola horri isuri bat emaiten ni nire eta botatzen nituen itzakola. Ez dakit nola espikatu. Automatikoki bezala ez? Mm. pentsatu gabe edo Eta hori hon, eta ez bat, ola, eh, fen batzu, eta bon, horiek nahi intuen kantatu, ola, pixka bat, baina <laughs> ez dakit, zentzua zaila zen, ze biziki, eh, dut, biziki abstraktoa zen. Eta hori hon, ba, eh, nintzen gustora, e, etzen gaizki, baina abstraktoa zen, eta hori hori kantatzen nilaik, ba, e, jende gutiri e, kantatu diete, baina entzun dutenek, ah, ez duten beti konprintzen, e, zer gana induzu hor, eta ara. Eta hor dion, ba, entxatu niz, obetzen. Eta hor takotz, ba, e, ez dakik gustatzen zait, erraitea, ara, nuntzen, ba, bada garai ere hor, ara, hor mm. zaizen nintzen garai bat bizitzen eta eta bidean ere ibiltzen nintzen anitz, e, gara hortan, ba, ere, baina, ara, eta hor dion, e, bai, kantua anitz egin ditut, Melodiak giten zizaizkidan e, gidatzean. Abai, <laughs> bai, gidatzean. Bai, bai, anitz. Autoan. Bai, bai, anitz. Uh eta hor dion, ala beti banuen zerbait grabatzeko, eh, telefonoa bai, e, telefonoarekin bai da, gero telefonoan ere badituzu aplikazioak egiteko lupak egiten direnak bakizu, mm. etengabe bukle hoiak bai, egiten dituen katsarro batek, eta ba, eta hola sortu ditut gauza batzu, eta hitzak ere, ba, hitzak ez, hitzak egin dut, ideiak edo hola apuntatzen dituen ere bai, eta bo, eta hor dion, ba, bi, aldiz edo kapa ezberdinak ba, baditu kantorek. Bai. Mm. Oso pertsonala da lana? Bai, nahiko pertsonala da, bai. bai, bai. Eh, ez era bat, baina nahiko pertsonala da. Baina, eto, nola genen dut? Eto hori da memento bat, nire bizitzan ba, mm, hori asumitzen aldu dela. Ara. Ur, urte batzu zailago zen agian. gauza batzu kantatzea, mm, agian bakea ez nuen egin denekin edo bakizu hmm. denekin edo denarekin ez dakit bada, jende batzukin baina eh, ere gertaera batzukin eta eta guai ba guai guai lasaiago niz eh, hori defenditzeko erresa zait mm -hmm. badira gauza personalak bai hori eh, hola da baina aldi berean uste dut artea hori dela nire ikuspuntutik behintzat artea zinez da sormena eta hori dion niri ekartzen dit ba, manera bat edo bai e, bide bat ba orrialde batzu pasatzeko ere ara eta hor uste dut orrialde bat ari naizela pasatzen ara iragan bat uzten dut e, asko inpaktatu nauena eh mainan e, e ara egiten du hori gertatu da ados eta hola kantatuko dut mainan hori pasatzen dut. Bada beste bide bat, oraina gustatzen zaidana, eta guai zer kontatzen aldut, eta jadanik asiniz, bakizu, zerbait emaiten duzu mahi gainean, baina ni beti beste zerbait bat dut buruan, ez? Denak bezala, espesatzen dut. Bon, ara, be, guai hariniz beste kantu batzu preparatzen, eta beste, ara, beste, beste perspektiba bat mm. emaiten. Beti aurrera. Bai, hori da. Beti aurrera. Bai. Historioak etortzen dira lehenik, edo musikarekin bat sortzen dira? E, uste bi gauza ezberdinak direla, nahi baita, nire kasuan, nik melodiak egiteko eh, gaitasuna badut. Afen gaitasuna, ez da gino erran. Eldu zaizkite errez. Hora, hori nire berdira osatu, berda estrukturatu, eta hori guzia, baina hori erresa zait. Eta gero, beti ukandut problema bat, e, kontatzeko momentuan. Er nahi baita, ze kontatzen dut, Puh ez ze kontatu. Uh, Artzen ditut beste nitzak, ados, bon. Ibiliniz, gara ibatean, e, luzaz ibiliniz, e, olerkiak irakurtzen eta... Eta gutitan, azkenean, gu, biziki gutitan topatzen dituen zinez adierazi nahi nuen hori ez. Beste nitzak dira, beste nistorioak dira, eta hori batzutan, bah, ez dakit. E, konektatu dut itxarobordarekin erreski, hori bai. E, ez, ez, ez bere lan guziarekin, baina hitz batzukola, bai. Eta horren badira hor aspalditik dituzten eh, hitz batzu. Edo aurrelea arkotxaren kasua da ere bai. E, eh, ara, baina, eh, hala hala, ba ez dakit, ez nuen beti topatzen. Hor egan du, bon, zaude. E, ze kontatuko dut, ze nahi dut kontatu ez? Eta hor hasi bai. Barne lan bat egiten, eta... Mm. Eta ara, gidoi txikiak eraikitzen. Bai eta ara, eta gero ba bertsolariek gero beste beste bukatzen dute lana, ez? Bai. Ba, entzuko beste kantu bat eta astapen batean aurkeztu dizkiguzu, ez zure e, proiektu hontan diren bidelagunak lagunak entsegutarako eta nola moldatzen zareten diote. Eh, Bazterrez berdinetatik e, eh, etorritako, ez? Bai, lagunak bazarete. Hori zinez erronka da, <laughs> erronka bai. handia da, bai. Ze badira paisenari direnak lanean, adibidez bi eta ba. E, gutegia irekitzen duzularik beti da uf, nola inen dugu, eta bon, iten dugu, eh? Baina egin nahi dut, ni oitutan nintzen, ba, e, maiztasun batekin, mm. E, e, ba, nire lankideak ikusteko, eta ara, eta guai, bon, ara, guai ez berdina da, guai berdira finkatu e, asteburuak edo hiru egun eta eta hola eta eta hor lan egiten dugu bi egunez edo hiru egunez e, tarteka Baina hor, lan sakona egiten alda ere bai, egin eh, ez da, best, ara, egiten alda. Beste modu, modu bat da. E, eh, hori, hori da, guai mm, hartio eh, aplikatu duguna, eta mm, bon, funtzionatzen du, gutxi bai. gora bera. Bai. Federatu dira, bera da, zure proiektuare? Bai, bai, nahiko, bai, hori argitu naiz ni ere, nahiko erres, bai. Eta ez dakit zergatik, eh, gerrateko. Nik badakit gauza bat bilatzen nuela, zen ehm, bai, hori, hori izan da nire lehen autua. Bai, hautatu ditut uh, kideak musikariak zirelako eta eh, kantatzen zutelako eta kobre bat diotzen zutelako, baina bazen beste argudio bat lehen, lehenik zen e, begi honezko jendeak izatea. Jende, ez, ez da zaila da hori esatea, baina begi honezkoa zer nahi du, e, bai esku zabalak edo jende lasaiak, jende irekiak, hori sekatu dut. Eta uste dut atxeman dudala. Bai. ba, entzungo beste kantu bat, agian usual berdek idatzitakoa, goxo-goxo hile, bai. zenekoa. Entzungo. Zure eskuak nire gerrian, nire begiak zure irrian, mundua dantzan uda berrian, eta gu munduaren erdian. Goxo, goxo, egizu hitz, eta goxo, goxo, erran berriz. Goxo, goxo, goxo Harata hona goxo, goxo, zoriona Maitasunak kulunka gaitzala Haize honek hosto bezala Maitasunak engainak itzala Haize honek Osto hilak bezala Nire ametsak zure bidean Zure beldurra nire hilean Autoen kea da bilairean Eta triku bat errepidean Goxo, goxo harna zazu Eta goxo, goxo eman musu Goxo, goxo printze printzesa Goxo, goxo otxo beltzak Maitasunak kulunka gaitzala Haize honek hostohi bezala Maitasunak Engaina Gaitzala Haize honek Hosto hilak bezala Nire odola zure zainetan Zure birikak nire oinetan zuzenetan Maitasun eleak ezpainetan Hile loreak bide ertzetan Goxo, goxo, dantza egin Eta goxo, goxo, azalak min Goxo, goxo, jira eta bira Goxo, goxo, hilko gira Zure eskuak nire gerri Diska eta zuzenekoak antzekotasun handiekoak izango dira? Uste du baietz, eh? uste du baietz. Bai, utigura bera bai. Uh mhm. -huh. Gero biztanena diska batean e, gauza batzu gehitzen aldituzu eta orden ahots batzu gehituak izan dira mainan guti, azkenean guti. Orden e, bai, diska e, bada gauza bat bai ez dutena erran parte hartu dute hiru pertsonek ere pixkat laguntzeko e, Michel Duko e, saxofoiarekin e, Aitor Furundarena akordeoiarekin eta e, Ander Zulaika e, perkusioarekin. perkusioarekin berkusioak egiten nitu ni, ni aurrek adibidez, baina eh, iduitzen zait bertsolaren kasuan bezala ba, badire jende batzuk zinez obeki ari direnak. Ordeon, batzutan hobe da eiekin egitea eta errexago da. Eta ara hori izan da hiru pertsona horien kasuan. Eta guai, eh, Michel Duko justuki, ba, Taldean ere eh, bere aportazioa ukanen du, esartu da gurekin, mhm. eta, eta zuzenezkoetan hariko da gurekin, e, bai, orduan biziki konteniz, e, ara esperientzia hau baita, eta, eta biziki eskuzabara da bera ere, e, ara, <laughs> ikasten dut e, berarekin adibidez, eta mm, iduitzen zait e, polita dela, bai. Kolaborazio gehiago izan dituzu? Ez besterik ez da izan, ara, musikaren alditik ola, izan da. Bai. Mm esan duzu astapenean, ez? manez, eh, izan dela zure hautatu duzu izen artistikoa esan dugu, eh, manezen pertsonaia, sortu duzu, xiat, eh, gu bidai arazteko edo zergatik? Ba manez, eh, nola garen dut. Bon, manez zen, nire aitatxiren, eh, etxeko aitatxiren e, eh, izengoitia, hori lehenik. Eta gero, manez, basen afagoan e, den e, izengoitia edo izena da. Eta, astapenean egan dudana zapeta egilea hortan, ba, ba, ba, naizela anauztagat eta, eta basen afataga, hori argi dut. Argi dut. Eta mm, munduan zehar ibili naizelarik eta e, zinez aldiro aldiro e, eh, sensazione hori nuen eta argigarria eh sinez hiri handi batean New Yorken adibidez beti heldu zitzaidan ba nere sortegia eta hola da eh, ez dakit nerekin zen hori eta emaiten dizu fen niri emaiten dit beintzat lasaitasun bat naiz eta izan hiri handi batean egiten dut ez ez nere xokoa hori da badakit nunden, eta Gaizki balimani, segun batez, badakit nora joan. Badakit nun egon, lasaiki, dakit nun hatsa hartu eta nun den nere zutabea, ez? Nere, zakit, bai, hori da. Eta hor dion, ba, biskabat, manez hori da, manez zen testu ingurua hori da, ipar eskoreziko barnek aldea, osena farroa, nere egia. Eta gero bada beste aspekto bat, ba, ez dakit izen, eta gino egan, historiuntan bada, uh, beste belaunaldiek niri utzitako ondarea, nera itak utzitako ondarea, e, e, konkretuki, baina ez bakarrik aita, beste batzu. Eta hori bada lotura hori ez, e, ez zarela hori xuri bat ez, ez naiz hori xuri bat. E, zerbait eman didate eta horrekin zer egin. Eta egia errateko ez nekien luza zer egin horrekin. Sentitu naiz beti, ba, ez dakit, erdi pordi hor, ezin, ah, Sintasun batian, ez? Eta horrez, hor ikusi bali maduzu amama filma adibidez, e, eh, asier altunaren filma hori, ba, justu eh, hori zinez ni naiz, ezkenean. Eh, neska hori agertzen baita, artista, eta ez dute definitzen nire, nire burua artista bezala baina behintzat, bai e, sormena, sorkuntza bizik importantea da nire bizitzan eman dit beti hatx bat. Errealitate gordin baten aintzinean, ebe amesten nuen, ara. <laughs> Hori zen nire, nahi banuen segitu bizitza hontan, hori zen nire, nire manera. Eta hori ba, hola segitzen dut, eta mm, manez uste dut hori dela. Eta iruditzen zait ere, etorkizunarako ere balio, balio didala, izen horrek, ze mm, gaur da manez eta kobriak, eta bihar da manez eta beste zerbait segurazki. Ara, mm agian kobreak, agian beste musikatresna batzut, guai, irekia da. E, ordeon, nik badakit nunden ere gaitasuna, edo zer dakidan egiten, baina badakit ere asko zer ez dakidan egiten. Ordeon, ba, besteekin ikasiko dut anitz segurazki, eta eta hori dut sekatzen. Eta horretarako, ba, eman ez, ondo idutu zait, bada iragan bat, bada mm, gauza sendo bat, eta ez dut ukatzen nondik etortzen zen, ez dut ukatzen e, baserri ba, ba, bateko semea naizela, e, ez dut ukatzen e, musikari errikoi bat naizela, ez dut ukatzen kalakantaldetik natorrela ere bai, et, ere nahi dut, urertzen, mm. nire iraganan guziak badu bere eragina gaurko, gaurkoarekin, Baina, ba, itxaropena badut, zinez, bai, badut ilusio handia, ba, segitzeko eta, eta, gauza berriak eh, ekirtzeko, eh, probatzeko, eta hola, bai. Mhm. Horregatik, mm -hmm. atea irekia duzu beti. Ez duzu... Bai, nire funtzionamendua da hori. Mm. Eh, nik ideiak konpartitzen ditut. Hala. Ba ditut, nire irizpideak, eh, nire ideiak, ba-, nire, eh, nire, nire, nire, nire pentsamoldea bat Baina nire gustatzen zait ideiak konpartitzea. Idei batetik, ideia irekia da, eh, eta gero, bakotsak badu bere ideia. Eta horrekin gero zer egiten dugu, eta hor da interesgarria, nire ikuspundutik. Idei, ideia konpartitzea eta gero erratea, are, guai konkretuki zer eginen dugu. Ah, niri iruditzen hori, bale, eta zuri, ba, hola, ba, ba, ba, gira, eta eta idutzen zait beti hobetzen dela. Batzutan, eh, hobeda, zuke reitea ez, hola izango da, eh? hori argi da, eh? baina, bo, nik badut beti, bate bat idekirik, bai, erratzen duzu bai. bai. Ba, zuzeneko eta labegira jarriko gara, errandizki guzu zentzu diren datak, eh, formatu ezberdinetan ere prestatu duzuela zuzenekoa beti ere historioiek kontatzea baita, ez? Importantena. Bai, e, niretako hor da gakoa, gane baita nola helarazi gauza bat e, entzule bati edo norbaiti. Eta niretako historioak, historioen formatua eh, untsa idutzen zizaidan, e, akustikoarena ere untsa iduitzen zait, naiz eta eh, nola egan eh, preziatu antzokietan aritzea, baina adibidez antzokietan, ba, laster hasiko dugu lan bat ainara gurrutsagarekin, ain, ainara gurrutsaga da dejabu pampin laborategiko aktore. aktore bat edo mm. sortzailea ere segurazki. Eta mm. gustatu zait biziki bere mm, nola kontatzen duen justuki bi puskekin, bakizu? Ba, ze gaitasun handia hori. Mm. Giltza batzuk hartu, e, ez dakit, karta bat, eta horrekin kontatu historio bat. Boa, oso edera da. Eta hor ara, berarekin nahi dut e, landu, hori, eta landuko dugu, denak, e, uste dut, pertsonai bakoitzak landuko duela bere, bere historiotxoa, edo bere mundutxo hori, Eta ea, ea lortzen dugun hori, material hori egiten, hori da bizkatu datorren, eh, dato zen eh, erronka txiki bat, bai. Mm -hmm. Dakatzen sazioa, kontzertu bakoitza berezia izango dela, ez? Momentu, momentukoak ekarriko duenarekin e, ba, kontzertu bai. bestera ezberdina izan daiteke. Segurazki bai, iduitzen bai? zait bai, Naiz eta argi dudan e, repertorioa zoin izango den, hori argi da, eta entzaten izinez hori segitzen, baina gero bai egia da, e, sekatzen dut, bai, e, beti uste dut, toki bakoitzean behar dela adaptatu, behar dela egokitu. Eta ez da berdin kantatzea e, abadiako jauregiko kaperan, edo alondiga batean. Alondiga jendea pasatzen da, ez da egoiten, e, egoenen da behar bada e, lauden bat, edo, edo gehiago. Eta hori behar zut atseman manera bat, e, hori hartzeko eta erteko, e, gelizite, gelizite balio du eta eta untxapastuko dugu elgarrekin, ara, hori bada. E, eta ez da berdin, ba, kapera batean jendeak urbil urbil, intimo intimoa da eta hor zinez biluz, biluzik agertzen zira, eta hor behar duzu ba, konektatu, baina emozionalki gehiago, ez ba, emozionalki beti, eh, baina ustut ba, badela beste, beste, beste erronka bat, eta ba, niri gustatzen zait, azkenean. Ba, osongi, ba, ean, data gehiago ere izaten diren, inguru honetan? E, inguru, inguru honetan hori da, e, apiraren zazpiko hori, endaian, hor jende guti sartzen e, alko da, eta ekenaren hogeita batian eh, musikaren bestan baionan. Bai, bai. bai. dira horiek dituzu. Bai, bi hauek dira urbilenak, izanen dira beste batzuena, urbilenak, bai, horiek dira. Eta zuen berrizateko Facebook horrialdea da Bai, hori da, bi, bi, bi toki Facebook orrialdea, manez eta kobreak, e, eh, simpioki alda, eta eh, laster batian, ba, apirilan, nahi dut egaite, apirila erditsuan, zeur izateko kalapita.com mm. web horrian. Ongi Ba, informazio guzti hauekin gelditzen gara eta azken kantu bat entzungo du zure zure esku. Nere esku. Bai. Ah, wow. E, zaude. E, ba, Margitia. Ez eh, zergatik Margitia? Ba, Margitia nera matxi da. <laughs> eta tara, Margitia gelditzen zaidan amatxi bakarra da eta uh Ba ez dakit, niretako pertsona oso sume eta mm, eta aldi berean e, eta aurrerako jaidu itzen zait bere adinean gazte da. Bere, bere adinean ez dakit, espiritu gazte, gaztea dauka eta buah. Nik be, berarekin egoiten naizen bakoitzean egiten dut, buah, ze emazte, haundia, buah. Ara. Ba, osongi, ba, entzongo, ba, eskarmenia. garatzeko liliak margitia amoroski bildiak margitia apain zen gure jargiak margitia Etxekanderia kanderia margitia pausatu zausu margitia urte barna Semetxu margilla duineta Artatxu margilla adoretsu Margilla etxira zainda Margilla, margilla batxuxure Itzalak margilla ele izil Azalak margilla guainitzek bezala margitia joan sira margitia margitia nor sinen shu margitia margitia baratzeko liliak margitiaren jarlekuan